Ah, ah. Maconha ruim do caralho que eu peguei, velho. Eu não vou gravar não, NK. Não, tá. Ô, mano. Olha lá, João. Ó catarreira, velho. Você <coughs> é louco, mano? Não, vou gravar assim mesmo. Vou sair rouco, mano. Não, tá bom, cara. Então. Quem come quieto nunca vive com fome. Quem come quieto nunca vive com fome. E o lanche come, te come, te come, te come, te come, te come, come. Come, come, come. come come, te come, te come, te come, te come, come, come, come, come. Ai, que hoje à noite vai rolar uma putaria. Vou, vou convocar Nica, peça as meninas. Vou convocar Nica, peça as meninas. Vai tomar uma bala, vai ficar lugar de lança. Vai tomar uma bala, vai ficar lugar de lança. Vai tomar uma bala, vai ficar lugar de lança. Ah, ah, ah, DJ o Alassane, ele que manda putaria. Pós nove da 17 RDC, baile do Elipa. Quando ela bafora o lance, fica doidona pra seta na preta, na preta, na preta, na preta, na pica. Fica doidona pra seta na preta, na preta, na preta, na preta, na pica. Fica doidona pra seta na preta. come quieto nunca vive com fome. Quem come quieto nunca vive com fome. E o te come, te come, te come, te come, te come, te come, come. Come, come, come. NK te come, te come, te come, te come, te come, te come, come. Come, come, come hoje à noite vai rolar uma putaria. Vou, vou convocar NK, Peça as meninas, é. vou convocar NK, é. Peça as é. meninas, vai tomar uma bala. Vai vir com lugar de lança, vai tomar uma bala. Vai vir com lugar de lança, vai tomar uma bala. Vai vir com lugar de lança. Ah, ah, ah, DJ o Alassânica, ele que manda putaria. Pós novinha da 17 RDC, baile do Elipa. Quando ela bafora o lance, fica doidona pra seta na preta, na preta, na preta, na preta, na pica. Fica doidona pra seta na preta, na preta, na preta, na preta, na pica. Fica doidona pra seta na preta, na preta, na preta, na preta, na pica. M10, M10. Sabe por que M10? Porque ele é 4M.